Եթերում Արցախի հանրային ռադիոյի քաղաքական անցուդարձ հաղորդաշարն է։ Օրվա թեման Բաքուն խիստ անհանգստացած է։ Ինչու՞։ Խոսապողի մոտ է քաղաքական վերլուծաբան Միքայել Հաջյանը։ Բաքվի անհանգստության պատճառները կարելի ասել առավել քան շատ են սկսած բնակլիմայական ու սոցիալ-տնտեսական բնույթի խնդիրներից մինչև ներքին ու արտաքին քաղաքական մարտահրավերներ, որոնց լուծումները յուրաքանչյուր առանձին դեպքում պահանջում են լրացուցիչ մեծ ջանքեր։ Ինչը մեղմասած միշտ չէ որ հաջողության հույսեր է ներշնչում եւ կամ պարզապես հաջողության հերանեկար չունի։ Կարծում եմ արժե կանգ առնել դրանցից առավել էականների վրա փոքր շատ է վերլուծական անդրադարձում։ Եվ այսպես Բաքվում բնական աղետի զգալի վտանգ է պարունակում քաղաքի արևմտյան որոշ բարձրադիր հատվածներում, առանձնապես Բայիլ, Պատամդար, Լոկբաթան եւ այլ արվարձաններում Տարիների վեր շարունակվող, իսկ վերջին շրջանում հետսեթե ուժգնացող զանգվածային սողանքը, ինչը սպառնում է մոտապագայում լիովին փլուզել խիտ բնակեցված այդ եւ հարակից տարածքների շենքերն ու արտադրական ձեռնարկությունները, բնակելի զանգվածների շուրջ սփռված բազմաթիվ նավթահանքերը, ընդհանուր մինչև Ադրբեջանի պետական հերոստարադիոյի ընկերության շինությունները հերոստաշտարակողան դարձ Իդեպ ընկերության այդ շինություններն անցյալ դարի կեսերին հիսունականներին կառուցվել են քաղաքի արևմտյան հատվածը եզրագծող Լեռնալանջի բարձունքում, ոչ այդ գործող հայկական 5 գերեզմանատան տարածքում, որտեղ ոչ այդ հողին էին հանձնված, ինչպես բնական մահով կյանքից հեռացած, նույնպես եւ 1918 թվականի սեպտեմբերին թուրքական ու մուսավաթական հրոսակների կողմից Եղերնի ենթարկված բազմահազար հայ քաղաքացիների մարմինները, որպես ականատես հիշում եմ, 70-ականների վերջերին, երբ հերոստատեսության լրացուցիչ կցաշենքն էին կառուցում այդ տարածքում, հողային աշխատանքների ժամանակ գետնի երես էին ցակուցրի թափում հանգուցյալների կմախքները։ Շինարարները պատմում են, որ նույնիսկ գերեզմաններից մեկից հանել են մի մանկահասակ աղջկա, ապակե դագաղի մեջ ամփոփված դիակ, որ երևի թե զմռսված լինելով հայմատաբար պահպանված էր։ Ըստ երևույթին, հանգուցյալ աղջնակը հարուստ ընտանիքի զավակ էր։ Ինչ վերաբերում է Լեռնալանջին, որ հայկական գերեզմանատան շարունակությունը այն դարձրել էին քաղաքի կենտրոնական զբոսայգի հայտնի բոլշևիկյան պետական քաղաքական գործիչ Սերգեյ Միրոնի Կիրովի անվամբ ու նրա բարձրադիր հուշարձանով։ Իս զբոսայգի աստիճանների քարերին կարելի էր հանդիպել հայերեն փորագրված տապանագրերի, առանձին բարերի եւ կամ թվագրությունների տեսքով։ Հետագայում 90-ական թվականներին զբոսագին անվանափոխել էին ասպես կոչված շահիդների ծառուղու Հանել Կիրովի հուշարձանը եւ տարածքը վերածել 1990 թվականի հունվարին քաղաք մտած խորտային զորքերի հետ բախումների ընթացքում զոհված ադրբեջանցի հայասպանների եւ Ղարաբաղյան ռազմաճակատում կատաղի մարտերում մահացու խոցված ասկերների դամբանատեղի ուր առ այսօր բարբերաբար արտասահմանյան բարձրաստիճան պաշտոնյաների ու պատվիրակությունների են բերում գործող արձանագրային կարգով հարգանքի տուրք մատուցելու համար։ Եվ հիմա Սողանքի աղետը սպառնում է նաև այդ տարաբախտ բարձունքին ու Լեռնալանջին։ Տեղի մասնագետների տեսակետով զանգվածային Սողանքի պատճառը տարածքի հողային շերտի ամրության ու կայունության խախտումն է, ինչը տեղի է ունենում նախ այդտեղ կառուցված վիթխարի ծամրության շենքերի ուշքինությունների ճնշման եւ ապա ընդերքից նավթի արդյունանման շուրջ 1.5 դարյա անընդհատ գործընթացի պատճառով իսկ խնդրի լուծումը, որ ենթադրում է կազմակերպել բնակչության ու ձեռնարկությունների շտաբ տարհանում նաղետյալ տարածքից, դժվար չէ պատկերացնել, իրոք որ բոլոր առումներով մեծ գլխացավանք է ադրբեջանական իշխանությունների համար։ Իշխող Վարշախմբին խիստ անհանրության տեղեկ է տալիս նաև բնակչության սոցիալական ծանր վիճակից բխող հարաճուն հանրային դժգոհությունը, ինչն ավելի է ուժգնանում հասարակության աղքատ եւ հարուստ խավերի միջև սոցիալական բևեռացման համապատկերում։ Ադրբեջանում արդյունահանվող նավթի ու գազի պաշարները տարեստարի սրընթաց նվազելով հանդերձ այնուամենայնիվ վիթխարի ծավալ են կազմում։ Հանդիսանալով արտահանման ենթակա հիմնական արտադրանքը, հետևապես եւ պետական գանձապետարանի եկամուտների գլխավոր աղբյուրը, ընդելքից կորզվող այդ հարուսության առյուծի բաժինը փաստորեն միլիարդավոր դոլարներով ու եվրոներով նստում է երկու խոշոր ընտանիքների, Ալիևների եւ Փաշաևների ու նրանց մի խումբ մերձավորների արտասահմանյան բանկային, այդ թվում օֆշորային կառույցների հաշիվներում, բնակչության հիմնական զանգվածներին թողնելով, այսպես ասած, կոտրաստ աշտակի մոտ։ Եթե դրան գումարենք այն իրողությունը, որ մի շարք միջազգային խոշոր նավթային ընկերություններ արդեն իսկ դադարեցրել ու շարունակում են դադարեցնել իրենց գործունեությունն Ադրբեջանում, այդ պիսով իսկ փողոց շպրտելով հազարավոր մասնագետների ու բանվորների, Մասնավորապես վերջերս կոնկրետ անցյալ տարվա դեկտեմբերի սկզբներին նման որոշում է ընդունել նավթային ոլորտի ամերիկյան հսկա Exxon Mobil ընկերությունը, անսպասելի հայտարարելով, որ լուքում է միջազգային կոնսորցիումի կողմից Ադրբեջանում իրացվող նավթագազային նախագիծը եւ նախատեսում է 2 միլիարդ դոլարով վաճառել այսպես կոչված դարի պայմանագրում 6.8%-ի իր փայաբաժինը։ Համաժամանակ նման հայտարարությունը հրապարակել նաև ExxonMobil-ի մրցակից ամերիկյան մեկ այլ հսկա Chevron նավթային ընկերությունը, հայտնելով, որ նույնպես պատրաստում է Ազերի Չիրախ Գյունեշլի նավթահանքավայրը շահագործող միջազգային կոնսորցիումին վաճառել իր 9.6%-ական փայաբաժինը, այս անգամ խոր տագնապ առաջ բերելով Ադրբեջանում։ Ելրոմնդրա Շևրոնը հայտարարել է նաև, որ միաժամանակ պատրաստում է վաճառել իր 8.9%-ական տոկոս փայաբաժինը Բաքու Թբիլիսի Ջեյհան նավթամու խողովակաշարում։ Այսպիսով, դեռևս Հեյդար Ալիեի Վարշախմբի օրոք դարի պայմանագրի ստորագրումից 25 տարի անց ամերիկյան նավթագազային ընկերությունները լքում են Ադրբեջանը։ Հիշեցման կարգով նշեմ, որ այդ պայմանագրին ի սկզբանե մասնակցում էին 5 ամերիկյան ընկերություններ, որոնցից 3-ն առ այսօր արդեն վաճառել են իրենց փայաբաժինները եւ հեռացել Ադրբեջանից բայց դա վաղուց է տեղ ունեցել եւ կարծես թե հաստատուն կարգավորված էր պայմանագրի մասնակիցների կազմը, հատկապես երբ արդեն ժամկետները երկարաձգվել էին եւս 25 տարով։ Եվ հանկարծ որպես թե ամպրոպի ճաչյուն Պարսկա երկնքում ամերիկան եւս երկու խոշորագույն ընկերություններ ցանկանում են վաճառել իրենց փայավաժիններն ու լքել Ադրբեջանը թե ինչու կարելի է բարձր ժողովրդական առածի միջոցով։ Իսկ առածն ասում է՝ կամ աղն է պակաս, կամ մաղը։ Աղը կարելի է հասկանալ Ադրբեջանում նավթի ու գազի ծավալների արագ ընթաց նվազումն է շահագործվող հանքավայրերում։ Այլ կերպ ասած, միջազգային նավթային ընկերությունների ակնկալիքները չեն արդարանում։ Չեն արդարանում, քանզի ի սկզբանե չափազանց ուռճացված էին հանքավայրերում այդ էներգակիրների պաշարների նախապես հայտարարված նույն այդ ծավալները։ Մաղը կարելի է ենթադրել Ադրբեջանում տիրող կառավարման համակարգի բռնապետական բնույթն է, որը բացառելով արդար փոխշահավետ գործընկերությունը հավատարիմ է մնում ուրագին հատկանշական միշտ դեպի ինձ ավանդական սկզբունքին եւ շարունակաբար թաթին դրվելի փայաբաժին է կորզում նաեւ միջազգային ընկերությունների սեփական հասույթներից։ Այնպես որ պատկերն ամբողջացնելու համար այս ամենին գումարենք նաեւ համատարած դերող կոռուպցիան կաշառասունությունն Ադրբեջանում իսկ թե ովքեր են Ադրբեջանում գլխավոր կաշառասունները ամենևին էլ գաղտնիք չէ։ Իհարկե, դարձյալ վերոնշված իշխող ընտանիքների անդամները միայն եւ նրանց տարբեր տրամաչափի կամակատարները, օլիգարխի համբավ վայելող մեծահարուստ պետական պաշտոնյաները, նախարարներից սկսած մինչև բնակարանային շահագործման գրասենյակների պետեր։ Այսինքն միայն ու միայն նրանք, ովքեր հայտնի Թալիշ քաղաքագետ Իսմայիլ Շաբանովի դիպուկ բնորոշմամբ համարվում են Հեյդար Ալիևի անվան Ադրբեջան փակ բաժետերական ընկերության փայատերեր։ Զավեշտալի է հնչում, բայց երրորդ իրողություն է նախագահ Իլհամ Ալիևի հայրական հորթորը վերնշված կոտրաստ աշտակի մոտ հայտնված ադրբեջանական երիտասարդությանը, որ նա բացրաձայնել է բոլորովին վերջերս։ Ելույթ ունենալով Ավակ Ալիևի ժամանակներից ի վեր Ադրբեջանում փետրվարի 1-ին նշվող երիտասարդության օրվա արդիվ տեղի ունեցած հանրապետական ժողովում նա իր պատանի ու երիտասարդ ունկնդիրներին կոչ է արել հետևել իր իսկ անձնական օրինակին, շուախենալ, շուահատվել դժվարություններից ու զբաղվել բիզնեսով։ Նրա խոսքով 80-ականների վերջերին եւ 90-ականների սկզբներին, երբ Մոսկվայում իր հորը Հեյդար Ալիևին հերացրել էին պետական բարձր պաշտոնից, իսկ իրեն որպես նրա որդու Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների պետական ինստիտուտում դասախոսական աշխատանքից, Ստիպված է եղել ապրուստի միջոցներ հայթայթել բիզնեսի միջոցով եւ այդպիսով իսկ հաղթահարել կենցաղային դժվարությունները։ Շարունակելով պատմել իր կյանքի այդ այսպես ասած ինքնահաստատման քննարական շրջանի ձեռքբերումների մասին, նա իհարկե չի բացել բոլոր փակագծերը, չնշելով, որ իր բիզնեսը սոս ճամպրուկային արևտուր էր Մոսկվա, Ստամբուլ եւ հակառակ ուղղության օթային երթուղում, այսինքն շարժիական բիզնես։ Քանզի սկսնակ վաճառականի իր ճամպրուկներում կանացի ու տղամարդկային ներքնաշորեր էին, հազար ու մի այլ մանրուքներ գնիր ծախում եմ սկզբունքով։ Չնշեց, որ Ստամբուլի խաղապների գրեթե մոլի հաջախորդներ այն տարիներին եւ քանիցս խոշոր գումարներ է տանուլ տվել, իսկ կատարած խոշոր պարտքերի համար ենթարկվել նվաստացումների, ընդཐུպ մինչև ճարահատյալ հավաքարարի աշխատանք կատարել նույն այդ խաղատներում։ Իհարկե, չասած, որ նույնիսկ մի անգամ էլ իրազդիչիկ հոր խնդրանքով այն ժամանակ Ստամբուլի քաղաքապետ ներկայումս Թուրքիայի նախագահ Էրդողանն է մարել իր 7 միլիոն դոլարի հասնող հաղատնային պարտքը, փրկելով իրեն հերթական ստորացումներից կամ ավելի հավանականը փրկելով իր կյանքը։ Բնականաբար խոսքան կամ չասած, որ հենց այդ տարիներին է գայթակղվել հերոինով եւ առ այսօր գերի է այդ թմրանյութին։ Հեդար Ալիևի անվան Ադրբեջան փակ բաժետերական ընկերությանը անշուշտ անհանգստություն է պատճառում նաև ադրբեջանական ընդդիմությունը, որը վերջերս սկսել է վերազարթոնք ապրել տևական կոմային վիճակից հետո։ Բանը իհարկե այն չէ, որ իշխանությունների թույլտվությամբ ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը նոր տարվա հունվարի վերջերին հանրահավաք են անցկացրել Բաքվի Յասամալի Արվարձանի Մավսուր կոչվող փոքր մարզադաշտում Հանրային ընդվզման նման միջոցառումներ անցյալում են անցկացվել, եւ ամեն անգամ հանրահավաքի մասնակիցները ոստիկանական ուժերի վերահսկողության ներքո լիուլի գորգորալուց հետո սպառելով իրենց բողոքական էներգիան հանգիստ հեռացել են իրենց տները։ Արդյունքում առացի ասած եւ գայլերն են կուշտ մնացել եւ գառները ողջ։ Այս անգամ եւս հնչած կարկախոսները չնչին տարբերությամբ գրեթե նույնական էին. ոչ բռնապետությանը, ոչ կոռուպցիային, ազատություն բլոգեր Մեհման Հուսեյնովին, ռուսները, պարսիկները, հայերը, թուրքի ճշնամիներն են եւ այլն։ Սակայն այս անգամ հանրահավաքին ներկա էր ընդդիմադիր քաղաքական հանրության գրեթե ողջ կազմը, ոչ այդ իրար հետ անհաշտ կուսակցությունների առաջորդների գլխավորությամբ այսինքն հանդես են եկել միացյալ ուժերով, ինչը չբացառում տեսանելի ապագայում ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի միավորման ու որպես մեկ հավաքական ուժ ձևավորվելու հավանականությունը։ Այն ինչ բնականաբար խիստ վտանգավոր է տիրող վարչախմբի համար, ուստի է խորապես անհանգստացրել նրան։ Այս պարագայում զավեշտալին այն է, որ իշխանությունները նույն օրը չէ, որ ապրել են այդ անհանգստությունը։ Նույն օրը ոստիկանությունը պաշտոնական հաղորդագրություններ տարածել, թե հանրահավաքը խաղաղ է անցել եւ հասարակական կարգի խախտման ոչ մի դեպք չի արձանագրվել։ Բայց կարելի է ընդհանրել, քանի որ վերևներում հաջորդ օրն են դիտել հանրավակի իրենց բարձր աչած ներկայացված տեսագրությունը, բայց կարելի է ընդհանրել, քանի որ վերևներում հաջորդորեն են դիտել հանրահավաքի իրենց բարձր աչած ներկայացված տեսագրությունը, ականատես եղել թե ովքեր են մասնակցել ընդդիմադիր կուսակցությունների առաջնորդներից, նոր միայն հասկացել են, որ ոստիկանությունը կոպիտ քաղաքական սխալ է գործել, հաղորդագրության մեջ հավաստելով հանրային միջոցառման խաղաղ ու կարգապահ ընթացքը։ Եվ հաջորդ օրնից կշտկվեց իրավիճակը։ Հրապարակվեց նույն իրավապահ մարմնի նոր հաղորդագրությունն առայն, թե հանրավակն անցել է 1000 հասարակական կարգի կոպիտ խախտումներով եւ թե ոստիկանությունը դիմելու է քաղաքի գործադիր իշխանությանը առաջարկելով հետայսու չթույլատրել ընդդիմության հանրահավաքները։ Ընդ որում քաղաքի արվարձաններից մեկում ծվարած այդ նույն փոքրիկ մարզադաշտում, որտեղ ըստ ոստիկանության հաղորդագրության հավաքվել էր ընդամենը 2000 մարդ, հանրահավաքի կազմակերպիչների պնդմամբ առնվազն 10 անգամ ավելի։ Բաքվի քաղաքապետարանը ինչ խոսք ընդունել է ոստիկանության առաջարկությունը, քաջգետակցելով, որ դա ոչ անկան քաղաքի իրավապահ մարմնի կամայական ցանկությունն է, որքան որ ամենավերևից նախագահի նստավայրից իջեցված կարգադրություն թեկուս թե վերևներում եւ թե քաղաքային գործադիր մարմնում հստակ գիտակցում ու պատկերացնում են, թե ընդդիմության դիմումների ինչ հեղեղ կուղվի եվրոպական եւ այլ միջազգային ատյաններին եւ նույն այդ եվրոպաներից քանի անգամ մատապ կտան Բաքվի վրա, բայց ինչպես ասում են, օրը օր ցույց կտա անելիքն էլ հետը։ Սակայն պաշտոնական Բաքվի համար այս ամենը երևի թե մանրուք է այն խոր անհանգստության համեմատ, որը վերջին օրերս այնտեղ ապրում են Արցախյան կարգավորման կապակցությամբ։ Պարզվում է, որ ինչպես Սերժ Սարգսյանի օրոքեր, Հայաստանի նոր իշխանությունները նույնպես անձամբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հուսախաբնանում չեն արդարացնում իրենց սպասելիքները։ Նրանք, ովքեր ուրشادիր հետևել են վերջին ամիսների լրահոսին, անկասկած նկատած կլինեն Բաքվի լավատեսությունը հակամարտության բանակցային կարգավորման նորով գործընթացում։ Ահա, ահա, կարծես թե ձերքերն իրար շփելով մտածում էին նրանք, որպես փուլային լուծում 7 շրջանները կամ գոնե դրանցից 5-ը կվերադարձվեն մեզ։ Հետո կգա երկրորդ փուլը ադրբեջանցի փախստականների վերադարձը Լեռնային Ղարաբաղ, հետո կամած կամած կլուծվեն նաև մյուս ցավոտ հարցերը, ի վերջո Ղարաբաղը մերը կլինի։ Ընդ որում ադրբեջանական կողմը կարծես թե ուներ կամ հավինան դեպքում նրան թվում էր, թե ունի այդ լավատեսության բոլոր հավաստիկները։ Էլ Հայաստանում ամերիկյան նախկին դեսպանի հայտ հայտարարություն, ել Բոլտոնի պլան, Լավրովի պլանի փոխարեն, ել Դուշանբեի հայտնի վերելակ ու երկու առաջնորդների ոտի վրա ձեռք բերված պայմանավորվածություն, ել Ալիև Փաշինյան մեկուկես ժամվա ոչ պաշտոնական զրույց Դավոսում եւ այլն եւ այլն։ Բայց Հայաստանի վարչապետի վերջին հայտարարությունը մանավանդ վերջերս Գերմանիայում Սարը ջուր է մաղել Ալիևի գլխին, հասկացնելով նրան, որ ապարդյունն Արցախյան հիմնախնդիրը Հայաստանի նոր իշխանությունների միջոցով Ադրբեջանի օգտին լուծելու իր փայփայած հույսերը։ Եվ ինչ կարող եք հարցնել։ Դե ոչինչ, մնում է այսպես ասած եւս մեկ մանրուք, ավելի ճիշտ տառնական ճշմարտություն, այն է, որ เป զի Իլհամ Ալիևն ականջին օղանի հասկանա, որ Արցախի ճակատագիր հազիվ թե իզորու լինեն ինքնական որոշել երկրների ղեկավարները կամ միջազգային բարձր ատյանները, մանավանդ որ այն որոշված է Էնգլխեն։ Ադրբեջանի ռազմական պարտությունն արձանագրած 90-ական թվականների պատերազմի ավարտից հետեւապես որոշված է վերջնականապես Արցախի օրինական տիրոջ Արցախի բնիկ հայության եւ համայն հայ ժողովրդի միասնական կամքով ու վճռականությամբ։ Ի վերջո, մարդկության պատմության մեջ երբևէ ով է տեսել, որ պատերազմում պարտված կողմը պայմաններ թելադրի հաղթող կողմին։ Քաղաքագիտությունը նման պարագան անվանում է ոչարկել, քան նոնսենս, այսինքն անիմաստ է, հետեւապես անհնարին։